psitakos kai gale psitakon tis agorasas afeken epites oikias nemestai hode te hemerote ti chresamenos ana epiten hestian e kathise kakeisen terpnon e kekragei gale de theas e plus saneto aututis te esti cae posen elsen. Hode eipen, ho despotes me neosti epriato. e Uc un itamo otates doion, efe, prosfatos on toiauta boaes, hote emoite eico genei epitrepusin hoi despotai, alle pote tuto praxo, prosagan actuntes epelaunus ime. Ode apecrinato legon, oicodespoina, alla suge badis de macran, uc homoios gar duscherainus in hoi despotai, epitei emei phonei, hoson epitei sei. Prosandra ponero psogon, heterois aei aetias prosaptein epicheirunta, runta, ho logos eu kairos